E os neguinhos remeleto, perna cinza da quebrada. Agora é patrão, agora é patrão. Aposentar as mobiletes, lançou um golfão. Agora é patrão, agora é patrão. E os neguinhos remeleto, perna cinza da quebrada. Agora é patrão. Agora é patrão, aposentar as mobiletes, lançou um golfão. Agora é patrão, agora é patrão gatinha bonitinha da quebrada é mercenária. Tá de tiração, só pega ladrão. Não dá ibope pra nós que só anda de busão. Tá bom, tá bom, é, vai girar o gira Agora quem não te quer sou eu, se pá te explico Ontem tava duro, só que agora tô rico E tu engordou, teve filho de um boyzão Que te abandonou e não quer mais pagar pensão Aquele corpo lindo tá de lembrança na foto Que pra pegar ele só precisava ter moto E o mundão girou, tá vendo como que é Que agora nós tá o torre, pega a mulher que quiser Que os neguinhos remelentos, perna cinza da quebrada Agora é patrão agora é patrão. Aposentar as mobiletes, lançou um golfão. Agora é patrão, agora é patrão. E os neguinhos remeletos, perna cinza da quebrada. Agora é patrão agora é patrão. Aposentar as mobiletes, lançou um golfão, agora é patrão agora é patrão. E as gatinha bonitinha da quebrada é mercenária. Tá de tiração, só pega ladrão. Não ibope pra nós que só anda de busão. Mas tá bom, tá bom, é, vai girar o mundão. Agora quem não te quer sou eu, se pá te explico. Ontem tava duro, só que agora tô rico. E tu engordou, teve filho de um boyzão te abandonou e não quer mais pagar pensão. Aquele corpo lindo tá de lembrança na foto. Que pra pegar ele só precisava ter moto. E o mundão girou, tá vendo como que é. Que agora nós tá o torre, pega a mulher que quiser. Que os neguinhos remeletos, perna cinza da quebrada. Agora é patrão agora é patrão. Aposentar as mobiletes, lançou um golfão agora é patrão. Agora é patrão, botequim, remeleto, perna cinza da quebrada. Agora é patrão, agora é patrão. Aposentar as mobiletes, lançou um golfão. Agora é patrão, agora é patrão.